braila scribo ducent jara. La braila scribo ancau post ducent jaroi estas ancorau moderna. La principo estas simpla, sed la aplice blezoi estas prescau sen finei. Anta longe en la cefa stazidomo de grande germana urbo, oni pensis, che viro cun blindula bastono besonas helpon, ciam li ne iris alla perono, sed alla metala barilo, ce la fino de la relo. Sed li ne estis miscurinta, li nur volis certigi, che li ne misnombris. Char ce mantenilo, trovigas la numero de la relo en palpeblai punctoi, la fama, braila scribo. Devidantoi gi estas ofte pretervidata, sed la braila scribo trovigas hodiau prescau cie. Gi marcas ne nur la reloin en stacidomoi, sed ancau multain aliroin al stuparo. Gi helpas en liftoi, por trovi la giustan etagion, cae gi numerigas la seggioin en trainoi. Cai tiel blinduloi ne pli ofte envolvigas en debatoi pri tio estas mia sid loco, ol vidantai homoi. Ecte precise ducent jaroi, gi ofertas al blinduloi nuniam orientigion, cae ebligas al ili la legadon de ec plei complexai textoi. En la jaro 1825 la Franzo Louis Braille presentis la scribon. Oni festas tion la quaron de januaro, kiu estas la nascistago de Braille. Kiu kiel tria rulo blindigis pro accidento, cae kiu en la jaro 1825 estis mem nur dexes jaroin agia. La Braille scribo estas gis hodiau valorega, diras estro de la centro por sen barriera legado en lepsico. La scribo al portas al blinduloi multe da mem starezzo. Ancora, malgrau ciferezigo, nia utiligas aud libroin cae podcastoin, Tio estas granda plivastigo de nia universo, li diras. Sed tiel, kiel por vidantoi, la scribo restas grava apud eblezoi per audai cae video materialoi. Gi estas por blindai homoi la sola formo percepti ion scriban, men verci ion, cae gin la giusta ortografio. Malgrau tio, la braila scribo jam de longe alvenis en la ciferezza epoco. Per computilo cae compufono eblas cundligi tiel nomatain brailain linioin, jens pezzo de clavaro, ciu transcribas ciferezzain textoin al palpeblai textoi. Tiu cele el sovigas pingloi el truoi cae formas punctain bildoin. Quancam la braila scribo estas simpla, giai Applicablezoi estas prescaus sent finai. La punctoi estas ordigitai en du vizoi cun po tri punctoi, quasau ciel en ovo cartono por ses ovoi, ciu ciam estas plenigita en aliai locoi per ovoi. Tiel eblas sestec quar combine blezoi. Ili povas representi literoin cae cifroin, sed ancau silaba in signoin, cio ebligas transcribon de alfabetae lingvoi, ciel la russa, la cartvela, cae la araba, same al brailo, ciel la japana au cina. Ec matematicae cae chemiae formuloi existas en braila notatio, same ciel trick designoi cae musicae notoi restas tamen malavantaggio. Porce oni povu gin bone senti, braila litero besonas plida spazio ol exemple latina. Protio, unu nigra scriba paggio correspondas al quin paggioi en braila scribo. Ciu lernas la scribon iam kiel infano, tiu quasau flugas per siae fingroi super la in. Plen cresculoi ofte havas malfacilagioin, sed gi rentumas, diras bibliotecistino. Oni povas per gi percepti la valoron de lutcartoi, preni la giustan medicamenton, surprisi fremduloin en stazidomo. Ja ne devas esti tui dica romano.